Així comença Esports 97 nit. D'ara i fins a la una de la matinada, la informació i la tertúlia en la 97.7. Les 11 de la nit i 31 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i Des a Esports 97 i de ràdio per a l'esport en la sintonia de la 97.7 ràdio amb el treball en la redacció de Saba Folgado i d'Arturo Delgado al front del control de so. Vos saluda com cada nit Manolo Montal. Vos recorde que ens podeu sintonitzar mitjançant el 97.7 de la FM en l'aplicació per a dispositius mòbils a i Android en el TuneIn com la 97.7 ràdio en el canal 23 de la TDT i en la nostra web la 977 i a més teniu el Twitter oficial del programa arroba esports 97 nit arroba esports 97 nit en el dia d'avui la pregunta que vos fem és vos ixen per algun lloc els 6 punts que falten contra qui es veieu possibles vos ixen els 6 punts que falten contra qui es veieu possibles eh, perquè lògicament el València continua pensant en el que ha de ser el seu màxim objectiu la permanència. Com ha canviat el counter? De aquelles primeres paraules de mérito el dia que se va fer càrrec del València Club de Futbol dient que volien eh, dur l'equip a les finals de la Champions League a estar pugnant per no baixar a la segona divisió te demostra que per el camí molt mal s'han fet les coses i tan mal s'han fet les coses que el pitjor passi el que passi aquesta temporada i espere que siga simplement una temporada dolenta amb permanència abastada i que la cosa se quede ahí i no vagi al tema pitjor. És a dir, espere, i ho dic de veritat des de la por, que el València aconseguisca la permanència en primera divisió, me quede pensant en el legat de cara a la 2016 2017. Ja sabem que no va estar Gary Neville, perquè ahir el seu diari de capçalera, el diari més proper a l'entrenador del València, anunciava que l'entrenador anglès no anava a continuar en el València Club de Futbol. Però me queden tantes coses en l'aire, me queda per saber qui vindrà d'entrenador, si el tornarà a triar l'IM, perquè si fem cas al Daily, Mer al Daily Mirror, l'IM no ha de prendre les seues errades i anava a oferir-li dos anys més a Gary Neville. Va ser l'inquitria l'entrenador? Tindrem l'enèsim experiment barra experiment en el València? Què pinta Suso García Pitarch en este club? D'on va aixir la rebaixa en el tope salarial de la plantilla per al fer play financer de cara a la temporada vinent? Com vas a fitxar sense la pasta de la Champions? tenir de perfil València un sponsor que dur-se a la boca? va veure per algun lloc el treball de Peter Draper? Va el València poder trencar a Adidas i apostar per Under Armour? El pitjor de tot això és que el València cada volta dona la imatge de ser més l'empresa de Peter Lim i menys el València Club de Futbol. Miren, els vaig a contar dos anècdotes. M'han corregut este matí les dos. Parlava en una família que són valencianistes de tota la vida. Val? És més, el pare de la persona amb el qual he parlat en el dia d'avui va ser conseller del València en altra època. I este xic me deia el meu fill s'ha fet del Madrid. Què li dic? Com s'entera el teu iaio te mata. Però no, no dic que ja no aguanta més i que no sap com aguantem el València Club de Futbol, és que som del València. Doncs pues miren, Este València, opaco, allunyar de tot, sense futbolistes que donen la cara, sense responsables que donen la cara, sense futbolistes que donen la cara, sense entrenador que donen la cara, este, futbol, este València és impossible que puga ampliar clientela entre els més joves. Este València al qual no se li pot anar ni vol entrenar, perquè anar a voler los jugar és un suplici, és impossible que ampliï clientela entre els més jovens. I si vas perdent un nínxol de mercat, mal assunt. Això un empresari com Peter Lim hauria de saber-ho. I també este matí m'ha corregut en la cua d'un conegut mercat que se m'ha costat un senyor i a més de demanar que no deixarem com diuen el carrer de donar canya, m'ha dit, jo me'n vaig anar el diumenge faltant 20 minuts de Mestalla perquè no aguante més. En això s'està convertint el València, desgraciadament, malauradament. I el pitjor és que sabeu per què se'n va la gent. No és ja perquè no aguante, perquè això passa moltes voltes. La gent se'n va perquè diu i aquí anem a protestar. Per a què va servir la nostra protesta? Si n'hi ha un senyor a 12.000 quilòmetres que fa el que li dóna la gana. Si el més greu de tot això, com vos deia, ja ara mos ampliarà Salva Folgados, que segons el Daily, el Daily Mirror avui, l'IM li anava a oferir dos anys a Neville. L'IM no ha de prendre les seues errades. Estic ansiós per veure fonamentalment quin és el paper de Suso García Pitars, ja qui està matant ja al director esportiu. Jo preferís donar-li un temps. Preferís deixar veure què va fer aquest estiu, quin marge de maniobra té. I a partir de veure si té marge de maniobra, tranquils que ho direm, si s'ha guanyat o no s'ha guanyat el sou, si l'entrenador és el que ell proposa o no és el que ell proposa. Totes aquestes coses tindrem que veure-les amb el temps. Però, sobretot, no hem de perdre la perspectiva que això serà l'any que ve, però que este any encara està per tancar. I a este equip li falten 6 punts. Miren, esta propera jornada, no este cap de setmana perquè para la Lliga, però esta propera jornada on el València va jugar en el nou insular davant la Unió Deportiva Las Palmas és fonamental per al València. Fonamental perquè juguen Divendres, Rayo y Getafe. El Depor en cancha del Celta. En Granada, el, el Granada en cancha del Athletic. El Español en la del Málaga. I el Llevant juga contra l'Sporting. Si el València suma 3 punts, no diria que són definitius, però ho podrien semblar quasi. En el dia en què más assabentat que el València de moment es queda sense laterals esquerres, a esperes de lo que tinga que fer este equip davant o el que, o el que puga recuperar, en este cas, este equip per a les Palmes, que ha de ser Siqueira, perquè Gallà sabem que no arriba, perquè lògicament va forçar i se va trencar. Hi ha alguns que forcen, que treballen i que s'esforcen. I sé que la manida etiqueta de defensar els de la casa està ahí, però me dona igual bàsicament perquè en el pitjor dels casos defensem d'igual a igual i no hi ha ningú de fora de casa que hagi demostrat ser millor que els de casa. I, per tant, com a poc, defensem d'igual a igual. Així que, si volen alguns estirar aquesta etiqueta, que la estiren. Però m'agradaria la implicació que veig en els tres de casa, en Jaume, en Paco i en Gallà, m'agradaria veure-la en la resta de jugadors. Encara hi ha algun més que està implicat. Però m'agradaria veure la implicació d'estos en la resta de futbolistes. Per cert, m'aneu a permetre a voltes me passa una llicència personal. 11 i 39. És complicat passar-se a parlar de futbol perquè no deixem de ser ni persones ni periodistes. I amb el que ha passat avui en Brussel·les és complicat posar-se a parlar hora i mitja de futbol en el dia d'avui quan hi han aproximadament 15 cadàvers i no sabem els que van en camí després dels atentats de Wim Brussel·les. Quan t'arriba una barbària com estes, perquè el ser humà en general som, i incloc a tots, egoistes, fins que no mos toca de prop no es donen compte de la realitat de la barbària en la que vivim. I un que a voltes se para a pensar cap a una camina esta societat esta societat que permet que xicons de 5 anys xapotegen en tolls, en xarcos, amb els peus nuets, perquè són els fills dels refugiats que van fugint també dels mateixos terroristes que avui hem matat en Bèlgica. I que per l'altre costat veiem que també n'hi ha xicons de 5 anys siguent entrenats en campaments de Daesh per a ser assassins en potència, quan te preguntes cap a on vas, probablement la covardia te fa dir que no saps bé cap a on va aquesta societat. Perquè, malauradament, la realitat és que cap a on va aquesta societat és un lloc tan fosc, tan asquerós, tan lamentable, i tan vomitiu, que probablement com a mecanisme d'autodefensa només te quede dir que no tens clar cap a on va aquesta societat. Però, malauradament, cada volta ho tenim més clar. I cada volta aquesta societat acabina més cap a una insensibilitat aguda que ja veurem en què pot desembocar. Avui és difícil parlar de futbol, vos ho assegure, com a persona i com a periodista. Però de complir amb una obligació i també hi ha eh, més programes que s'encarreguen del que ha passat avui, del que malauradament ha passat avui en Bèlgica. 11 i 42 és moment de repassar les infotos. Tornada al treball, un València baix mínims entre baixes i absències internacionals s'ha exercitat avui amb Gary Neville al capdavant que ha recuperat en esta sessió Dani Parejo i Aderlan Santos. Solidaritat la mostrada per l'equip de Mestalla que ha guardat un minut de silenci abans d'arrencar l'entrenament en memòria de les víctimes dels atentats ocorreguts avui a Brussel·les. Sense laterals esquerres, gallat un trencament de fibra i estarà fora un mes. Siqueira una punxada als isquios i es dubte per a jugar davant de la Unió Deportiva Las Palmas. Rubén lesionat, però no del tot. Es confirma que el davanter de Llevant patís una lesió muscular, però no hi ha trencament de fibres. Treballa per arribar al partit davant l'Sporting. Treball intens en doble sessió s'ha exercit avui València Bàsquet, preparant ja el duel de diumenge a Terres Gallegues, Gallegues perdó, davant el riu Montbús, on és inexcusable tornar a retrobar-se amb la victòria. 11 de la nit i 42 minuts. La pregunta que vos fem, recordeu, arroba esports 97 nit, arroba esports 97 nit. Vos en els 6 punts que falten? Contra qui penseu que se poden eh, arribar a bastar? Arroba esports 97 nit. 11 de la nit i 43 minuts. Fem un de camí de la publicitat i continuem de seguida amb el nostre programa Esports 97 nit en la 97.7 ràdio fins a la una de la matinada. Ópera, la mítica sala de monólogos y espectáculos. Y ahora está en Casino Cirsa Valencia. Reserva en la web del casino. ¿Preguntaste a los ex de tu pareja cómo era antes de vuestra primera cita? Elegiste la casa de tus sueños por el tamaño del trastero. Hay decisiones que se toman por instinto. Nuevo Mini Clubman. Te lo pide el cuerpo. Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario mini en Cuar de Poblet, Valencia. Cambiar tus neumáticos es muy, muy, pero que muy fácil. ¿Qué por qué? Pues porque ahora con la operación redonda de Peugeot tienes un 70% de descuento en el segundo neumático. Y además, te regalamos 10 euros en combustible por el cambio de dos neumáticos y 20 por el cambio de los cuatro. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a tu concesionario Peugeot en Torre Torrent i Silla. Esports 97 nit, el teu equip, la teua ràdio. Les 11 de la nit i 44 minuts. La notícia era la que vos contava a nit, Esports 97 nit, en l'article, en la notícia que firmava en el diari The Guardian, notícia de la qual se feia en México en el eh, anunci que feia el Daily Mail el diumenge, ja el diumenge vos contàvem en la prèvia del partit la percepció que este hores d'ara en el València ja no és tan clara al voltant de que vaig a continuar Gary Neville. El que fa unes setmanes pràcticament te deien que sí, ja no tenien tan clar. Això vos ho diguem en la prèvia del partit del diumenge davant del Celta de Vigo. Després del partit, Sala Folgado li preguntà a l'entrenador que va a negar i se va riure fins i tot. Està clar que li fa molta gràcia també les coses eh, al voltant de la notícia de Gary Neville, però ahir ja directament era el seu diari de capçalera, el seu diari més proper, el seu diari de confiança, que és on ell era columnista amb eh, un periodista del seu voltant com Sid Lowe, eh, el que ja parlava de que eh, l'entrenador del València Club de Futbol, Gary Neville, anava a renunciar a continuar en el València Club de Futbol perquè considerava que la seva etapa, la seva primera experiència com a entrenador no havia sigut bona, que la intenció en un principi era la de poder continuar en el València, eh, que li atreia molt el projecte, però que evidentment és conscient que aquesta situació és absolutament insostenible i que, per tant, entrenador eh, anglès deixarà de ser-ho a 30 de juny, és a dir, quan, bueno, abans perquè se'n va a l'Eurocopa, quan acabe la, la temporada. En el dia d'avui, Eh, Salva Folgado ens sorprenia, eh, ficava la notícia en el seu Twitter personal, que era eh, retuitejat per el Twitter arroba esports 90 sentit, per cert, molt a prop ja dels 6.700 eh, followers en any i mig de, de vida. Eh, la notícia d'un altre diari, que a més veig alguna dada que jo crec que, com se diria, en aquells vells temps del punt de mira en el nou, és esgarrifosa. Sama Folgado, ¿qué tal? Molt bona nit. Què tal, Manolo? Buenas. ¿Te recordes de, del punt de mira? De la notícia esgarrifosa? <laughs> sí, señor. Pues, eh, según el diari Daily Mirror, Salva, mm -hmm. eh, Peter Lim volía oferir-li a Gary Neville dos anys de contracte. Sí, és la informació, diríem, novedosa al respecte de lo que Ya el mail publicava dissabte, si no, si no m'equivoque, respecte a que Neville pues, tenia la intenció de deixar el València quan acabara la, la temporada perquè no estava a gust del seu treball ni tampoc del tracte que estava rebent eh, informació que ahir, d'alguna forma, eh, independentment de que efectivament se va riure d'esta informació, una volta va concloure el partit davant el Celta de Vigo, el tècnic del, del València, va dir que no li donava eh, cap credibilitat a este diari. Bueno, pues esta informació va ser eh, reforçada per un dels seus eh, amics, periodista, uh -huh. The Guardian, eh, mitjà de comunicació ben relacionat també el tècnic, i en el que escrivia habitualment, i abans de vindre així a València, una columna d'opinió sobre la Premier. Ixa eh, informació de la que ahir ja eh, parlarem així en esta sintonia, eh, d'ella el mateix, que Neville no vol continuar en el València, pese a que l'IM i Meriton li volien oferir la eh, renovació. Avui, des d'Anglaterra, altre mitjà de, de comunicació, Manolo, eh, el que acabes de, de comentar, parla de que fins i tot la idea de Meriton, la idea de l'IM, la idea de la propietat, era la de oferir-li dos temporades de contracte a eh, Neville. És a dir, que l'IM i Meriton ho tenien clar, Neville era el seu projecte de de futur i qui tomba esta decisió de l'IM i de, i de Meriton, sorprenentment, o no, en funció de com, de com es mire Manolo, eh, és eh, Neville, que no està eh, conforme amb el que li està ocorrent en el València. Ell entén que a nivell de resultats està eh, errant, i en aquest sentit pues, el tècnic, Manolo, d'alguna forma també és, eh, és coherent. Eh, mm, a mi el que me deixa és molt intranquil perquè si Peter Lim la idea era oferir dos anys de contracte a Neville és que ell continua vivint en la seva torre de marfil aliat tot el que passa perquè donar-li a aquest dos anys amb el desastre que està suposant és que viu d'esquenes a la realitat i que podem esperar el pitjor perquè clar, així de cara a la temporada vinent la gran pregunta és va haver-ne un canvi de model? perquè jo crec que ja no és una qüestió de que, se, de que continuen o, o no Neville. És a dir, si tires a Neville per a contractar un altre producte de la factoria Mendes amb un any d'experiència com Nuno o un altre Neville que no t'ha entrenat en la, en la vida, vull dir, la gent eh, va abandonar l'equip, vull dir, la gent no se tira al carrer a protestar, sabedora de que l'amo viu a 12.000 quilòmetres i que dona tot igual, però la gent va abandonar l'equip si, si no veu un entrenador amb cert bagatge, amb certa experiència, que comencen a fer-se les coses al voltant d'uns criteris esportius que manen l'entrenador, Salva. I la impressió que dona és que el propietari li anava a donar dos anys més a este tio que és un desastre, que és el pitjor entrenador de la història del València de Futbol. Sí, efectivament, Manolo, per les eh, xifres, per les eh, estadístiques, Evidentemente Neville es el pitjor entrenador, es el pitjor técnico en la historia del, Valencia y es lo que resulta pues, eh, sorprendente y resulta, Manolo, para a mí efectivamente alarmante de la información. Ojo, que arriba siempre desde eh, y que así en el Valencia, como es habitual en estos casos y con todo lo que te abore amb eh, Lim o amb Meriton, així no confirma ningú. Ja parlarem ahir, Manolo, d'esta circumstància. I la gent, aquesta eh, circumstància la coneix abans, quan era Nuno el tècnic i Mendes no estava entre bambalines, on continua estant. La informació apareixia des de mitjans de comunicació a fins a, a Mendes i en tot cas mitjans de comunicació de Portugal. Informacions que posteriorment, Manolo, així, se confirmaven perquè eren realitat. I a hores d'ara pues, la informació és eh, en Anglaterra i és molt eh, significativa. La informació no ja la del Mail o la del Mirror, que van en el mateix sentit, sinó la que hi ha Pública de Guardian, perquè insistim, periodista que firma, amic de, de Neville i el mitjà de comunicació en el que escrivia eh, Gary Neville. Però bueno, la novetat és el que pu se publica avui en, en el Mirror, Manolo, i lo alarmant, lo preocupant és efectivament que l'IM volia oferir-li dos anys de contracte a, a Neville i que és el tècnic... El que diu que no. El que diu que no. Sincerament, a mi me deixa freda, freda aquesta informació, eh? eh? Torna a dir, per a mi eh, demostra, eh, malauradament, que sembla no hi haurà un canvi de model. És pronte per a dir-ho. És pronte per a dir-ho. Igual eh, li fan obrir els ulls al propietari del València i n'hi ha un canvi de model. Però jo, més enllà de que no serà l'Evil qui se senta a la banqueta l'any que ve, espere que, a més de que no se sentarà bé la banqueta l'any que ve, que això ja és una evidència, <clears throat> eh, veure un projecte amb certes bases esportives. Vull dir, que perfil l'entrenador sigui un entrenador amb bagatge, que prenga decisions, que la plantilla estiga en mans d'un tio que tinga, com a mínim, eh, el bagatge... Eh, ningú té la vareta màgica d'encertar l'entrenador. Hi ha entrenadors que pues mireu, este, en guany el que li ha passat al Real Madrid en Rafa Benítez, vol dir, tenia currículum Benítez si sí, se va estar veient en el Madrid vull dir, ningú te dona la baleta màgica per encertar l'entrenador ara, tens més números d'encertar si fas les coses en certa lògica que, pues això, si tries a un senyor que ha entrenat un any en el riu Ave o un senyor que no ha entrenat en sa vida, val? Si aquestes coses canvien, almenys jo crec que la gent podrà tornar a il·lusionar-se amb el València Club de Futbol. Si no, cada volta va ser més complicat enganxar a la gent en este València Club de Futbol, perquè la gent se farta. I la gent vol veure per fi un entrenador en la banqueta amb bagatge, amb galons. Particularment, particularment, i sabeu els dos noms que se venen barallant des de fa ja mesos, Pellegrini i Quique Sánchez Flores, particularment, torna a dir, considerant que Quique ha millorat molt com a entrenador, i ahí està la gran tasca que va fer en l'Atlètico Madrid i en el Batford, i que és un tècnic molt fiable, jo no cridaria Quique. Però és una opinió particular, simplement, igual que no cridaria Rafa Benítez. Simplement perquè segundas partes nunca fueron buenas. I un entrenador sempre se'l va comparar amb el que va fer fa anys. Quique vingué en un equip que acabà entrant dos anys en Champions i la Benítez va aconseguir dos títols i en la comparació sempre van eixir perdent però falta un entrenador que tinga bagatge que tinga currículum, que tinga historial que entre en aquest vestidor i la gent sàpiga de què va el tema avui ha tornat a reactivar-se el rumor sobre Manuel Pellegrini la quarta, que és un diari xilè eh, parla de... muchos especuló que el Arsenal, después de eh, la autopsia de Arsene Wenger, lo tenía candidato top para ir a enderezar a Alexis. Eh, o que el Zenit, a cambio de <laughs> barra abierta de Vodka Forever, ya lo había seducido. Pero lo cierto es que el Valencia parece llevar la delantera. ¿Por qué tanto? Simplemente porque Pellegrini ya vivió en la ciudad del Turia cuando dirigió al Villarreal, le gusta la zona y cree que el equipo Che puede llegar a ser un club top. A mí me asegura Chen que con esa Pellegrini sense tancar, sense tancar cap porta, perquè no sabem la realitat del que està cuinant-se, te pots manejar en el voltant, val? Gent que coneix el Pellegrini me diu que primer és complicat perquè Pellegrini vol set palos i segon perquè Pellegrini en un principi, en un principi no contemplaria anar a un club sense Europa però també és cert també és cert que Pellegrini va acabar anant al Málaga era en que el Málaga no jugava en Europa. Però estava el jeque. Primer sí, any del jeque. Bueno, ja, ja està l'IM. Ja, però depèn de lo que pague l'IM. Jo és que Manolo, claro. Ah. respecte a, a Pellegrini, si Pellegrini té ese sou, Manolo, i esa fitxa, jo veig inviable que Pellegrini vinga a València, excepte que renuncie a part de la, a part de la fitxa, cosa que crec que un tècnic del prestigi de Pellegrini, aquí no li faltaran ofertes, pues probablement no, no estiga disposat a renunciar, però jo crec que ahí se preu i a aquesta fitxa crec que Pellegrini si no va vindre, Manolo. Mm. Crec, vamos. No podem tancar la porta. Pagar-li 7 quilos a un entrenador... No podem tancar la porta, evidentment. No, no jo no la tanque. Es dono una opinió ara mateixa perquè no tinc informació. Mm. Però jo crec que ahí aquest preu és molt complicat que Pellegrini vinga, així, cobrant això. De totes formes, eh, que, que, eh, que en el mateix Xile també apunten la València, bueno, però alguna informació tindran també i haurà que respectar la informació donada per... Una cosa respecte a Neville, Manolo, sí. i és una informació que ja donarem també a, a IR perquè venia publicada en, en The Guardian i, i ens ofereix molta credibilitat per lo que ja hem contat, uh mhm. -huh. val? Eh, hi ha una reunió prevista per al mes d'abril on se decidirà on se decidirà si Neville continua o no. Ahir el mateix de Guardian deia ha decidit no, -huh. Mm. però hi ha una reunió, eh, s'han emplaçat les parts en abril per a prendre ja una decisió, diríem, eh, definitiva. Jo crec que és insostenible que Neville continue. És més, me pareix quasi insostenible que acabi la temporada, però en això ja que penar sí o sí i me pareixeria insostenible que Neville o que un tècnic del tall, del perfil Neville continuarà l'any que ve en el València Club de Futbol així fa falta un canvi d'orientació, un canvi d'estil, un canvi de projecte, i llavors si l'amo està disposat a criticar o continua amb el la de la Chucho que no t'escucho. Però en això se juga Pellegrini fer un projecte en el seu tercer any que naixca amb la possibilitat d'enganxar a la gent o que naixca directament absolutament mort i ahir va ser decisiu qui entra en la banqueta i quin marge de maniobra, quina llibertat de maniobrabilitat tinga Suso García Pitarch, que evidentment va ser home clau si n'hi ha un canvi de tendència en el València Club de Futbol per a pilotar un nou projecte i fer-ho en base a uns termes més esportius. Bueno, Salva, eh, això en quant a eh, la part de la banqueta. Mm. hem de parlar d'altres coses, hem de parlar de jugadors. Avui, eh, dos eh, lesionats i uno molt complicat, perquè diguen el que diguen, continua sent el millor de l'esquerra del València de Futbol, José Luis Gallá es queda fora un mes, Salva. Sí, es, ya ho contaré, Manolo. El ahir, mateix... ahir tu ja digues que un mes. Bueno, el mateix diumenge per la nit ja parlarem de que la lesió seria un trencament fibrilar. Efectivament, les proves eren avui perquè han de passar 48 hores per allò de si bueno, pues hi ha una hemorratgia interna i per que la imatge efectivament se veia, se verà clara en la resonància nuclear eh, magnètica. Diríem que és el protocolo eh, habitual per a qualsevol resonància eh, magnètica en estos casos, deixar que passen 48 hores, bé, pues 48 hores aprox després de la lesió de, de Gallà, s'ha detectat el que ja anticiparem eh, diumenge en vore pues, els gestos, les sensacions del, del futbolista i després de rascar alguna cosa. Manolo, trencament fibrilar en els sisquios de la seva cama dreta. És algo que ha confirmat el València mitjançant el parc mèdic eh, habitual. Per tant, Manolo, quatre setmanes, tres, quatre... El València no ha donat a conèixer pues, eh, si és de mig centímetre, un centímetre, un i mig, no evita absolutament eh, res respecte al, <laughs> al tamany, però mínim tres setmanes de baixa que no siguen quatre per a José Luis Galla Manolo. o sigui, sea, un mes, quatre. He, eh, he llegit alguna crítica al voltant de... Eh, que el Cosme del València eh, no s'atreveix a donar eh, eh, temps de recuperació. No, no, el cos tècnic de València ho té claríssim. Quina és la lesió i qual és el temps de recuperació de Fuesta. Altra cosa és que el València, des de l'època de Nuno, ha decidit amagar en els comunicats públics el temps de recuperació. Però jo, vos assegure que eh, el doctor Albors, el doctor de camp, que era el Luis Silvestre, Luis Silvestre. Eh, els fisios, tots saben perfectament què té cada futbolista i quan tarden en recuperar-se. Altra cosa és que el club no vulgui fer públic però que el cos mèdic ho sap <clears throat> i que els fisios ho saben... Sí, sí, la decisió, vamos. Manolo, de... La decisió de Neville és la mateixa entra, que la decisió de... Ah, entra de, en esta política d'opacitat. És la mateixa que va prendre Nuno i la mateixa que, que desgraciadament, molts eh, tècnics eh, han pres en les últimes eh, temporades, que jo crec que perjudica la tasca del, del metge, en definitiva. Mm -hmm però si els servicis mèdics dels clubs no donen terminis de recuperació és perquè, evidentment, el tècnic decidís que no se done informació respecte a la lesió de qualsevol eh, futbolista, perquè a més aquestes coses els tècnics, Manolo, juguen. I, i com se pot veure en el cas del València de Futbol, servís de molt perquè per amagar els temps de recuperació estàs guanyant punts a casco porro. Exacte. Dit això, Salva, Eh, també hi ha un altre home, hi ha un altre futbolista eh, Siqueira. estem pendents, que és Guillerme Siqueira. Com sí, Siqueira? pues en principi, Manolo, eh, jo pensava que no tenia res. Eh, parli que el futbolista va patir una, una xicoteta molèstia, una punxeta, va assustar-se i va demanar el canvi. Això provocar que entrara Gallà, que estava tieso, i que Gallà finalment acabara per eh, trencar-se. Tenia molèsties també en la zona dels eh, isquios, en la seva cuixa dreta, també s'ha sotmès a diferents eh, proves, i patís una contractura muscular. Ja sabem com van aquestes coses, primer la sobrecàrrega, després la contractura i finalment el trencament o el microtrencament fibrilar. Bueno, pues contractura en la musculatura isquiotibial de la seva cuissa dreta, pues 12, 15 10 també de baixa per a, per a Siqueira. Lo que vol dir que en la tornada de la Lliga en el nuevo insular. No recuerdo cómo se digo el estadio de Las Palmas, yo siempre digo que el insular. El, nuevo insular. El nuevo insular, es que siempre digo el no mantic. Bueno, pues en el nuevo insular, en la torrada de la Liga, el Valencia no tendrá eh, cap lateral en banda esquerra. No estará Siqueira y tampoco estará José Luis Gallá. ahora de improvisar un lateral. Si no arriba Siqueira. Si no arriba Siqueira, es como, no, no, Manolo, tres semanas es complicado, que no es que dos semanas, dos, dos, 12, 15 días Es complicat, Va, complicat. va estar ahí, va estar ahí. Pero bueno, si no arribara, si no arribara, no està Gallà, no està Siqueira, ja veurem com està Cancelo, amb el que podria jugar... Solamente si, queda... si està Cancelo, sí, Cancelo un costat i Bezo l'altre. Està, està lesionat. També. I ja veurem Barragán, que esperem que per estar a les Palmes pues, eh, a la l'avió se putxe. podés jugar a Barragán y Bezo, Pero claro Barragán ja cama cambiada o Bezo en cama cambiada vull dir, un drama. Un drama, Absoluto sí, un drama. excepte que vulguis... Excepte que tires de Toni Lato, per de Lato, eh, El problema de tirar de Toni Lato Es que tampoco pot hacer más entrenaments en el primer equipo, equip, perquè dius, home, Este mes semana de paró, sí, pero es que eh, Toni Lato va a la subdaneo. <laughs> Voy a decir, eh, el nano está también Con compromisos internacionales Y por tanto Tampoco va a estar Todos los días Para poder entrenar A amb Gary Neville. Bueno, a Gary Neville, que entrena avui demà i que dijous pega a Fuchir. Pega a fuchir sí señor. Molt bé, això pel que fa als entrenaments, en el dia d'avui eh, tornava, com dèiem, l'equip eh, Paterna, amb l'entrenador, amb Gary Neville, per cert, minut de respectuós amb solidaritat amb les víctimes de Brussel·les que ha fet el València abans d'aquest entrenament. Uh -huh. Ha recuperat avui Neville Manolo Aparejo, uh -huh que ja ha reaparegut, ha tornat a, a xafar la, la brossa, i també a Derlan Santos, encara que lo de l'altre dia de d'Erlan Santos van ser com uns marejos, se va marechar, va trobar-se... Eh, Una No estava en condicions, se va torbar l'home, uh -huh i hi ha una paraula que m'agrada molt, que és pantalls. Un li va, pantalls. Li va pegar com un pantall a l'home. També se diu un repent. <laughs> Un repent. Un repent. Li agarra un repent i se mareja. El marejat de paraules molt boniques. Sí, bueno, correcte. Bueno, li va pegar un pantall a l'home, però avui ja estava recuperat, no, no és res muscular i tal. Afortunadament està bé el futbolista, mm. va ser un esglai i podrà estar davant la Unió Deportiva Las eh, Palmas. Però bueno, poqueta Chengui trabajan treballant a Paterna, Manolo Parejo, Aderlan Santos, Jaume Piatti, Rodrigo Negredo, Fuego, Bezo i Danilo, amb tota l'absència dels futbolistes eh, internacionals. Eh, bueno, per cert, eh, parlàvem d'aquest minut de silenci de, del València d'arrencar l'entrenament, que pot tocar tangencialment aquests atentats de Brussel·les a un futbolista del València, en este cas André Gómez, que hi havia per al dimarts 24 previst un, un Portugal-Bèlgica, i després dels atemptes d'avui, bueno, pues estan veient què és el que fan i si suspenen o no suspenen aquest amistós entre Bèlgica i Portugal. Sí, efectivament, Manolo, hi ha un duel entre Portugal i, i Bèlgica que pot afectar al futbolista del València, que està concentrat en la seva selecció i que, efectivament, si finalment este partit se, se suspenguera, pues, eh, tornaria més, més pront a treballar a Paterna. Perfecte. I també hem de parlar, Folgado, de que en el dia d'avui ha rebut eh, l'Eijun un guardó ja ha parlat dels objectius amb el València Club de Futbol. Pues sí, ha parlat eh, l'Aijun, que ha rebut el reconeixement de la Federació de Dones eh, Progressistes. progressistes. Eh? I què ha dit? Pues ha dit Manolo que no anava a anar a replegar el premi perquè la situació del València no està, i me sembla molt coherent sempre l'Aijun quan parla, diu, la situació del València no està com per a que jo vaig a cap lloc a rebre cap premi. Però... He vingut. Ha dit que, que ha anat a l'acte en senyal de respecte a la lluita per la igualtat de gènere i per tot el treball que queda per fer en aquest aspecte, en aquest apartat. I ahí també té raó eh, l'Aijun Manolo. Això, eh, el malaurat Alfredo Di Stefano eh, tenia una frase molt, molt graciosa quan anava a replegar un premi, que sempre que di el mateix sempre diu, diu sempre que uno va a recoger un premi de estos hace lo mismo, no me lo merezco, però lo trinco. <laughs> no està el tema per anar a, a replegar premis, però vinc qui la replegue. <laughs> Dit això, Salva, tanquem la formació de Golença, després la reprendrem en temps de tertúlia, avui amb Carlos Bosch, i amb Pablo Oliva de Superdeporte, i amb José Miguel Vigar del diari Levante, i hem de parar del Llevant Unió Esportiva, que ha tornat al treball en el dia d'avui. L'esglai l'ha donat eh, Rubén García Santos, finalment sí té una lesió muscular, però no és tan greu com se pensava. Sí, en principi se retirava de la sessió preparatòria amb una, amb una punxada en, en L'adductor semblava algo greu, Manolo, però després de les proves, a les que ha sigut sotmès el, el futbolista este mateix eh, matí, bueno, ha rebut un tractament de fisioteràpia encara en les instal·lacions de la ciutat esportiva de Bunyol, se li ha practicat una, una ecografia i en principi simplement, simplement, que ja veurem, és una sobrecàrrega en eh, l'adductor, sobrecàrrega muscular. No és una contractura, per tant, el futbolista sí que podrà estar eh, disponible per a la tornada de la Lliga després del paró, sessió preparatòria en les instal·lacions de la ciutat esportiva de, de Bunyol, espanyol, amb l'absència també dels tres internacionals que té el Llevant Unió Esportiva, que són Simão Mate, Medjani i Camarasa, que ja es troba en la selecció sub-21 que prepara Albert eh, Celades. Bueno, pues això és el que eh, fa amb, eh, pel que fa al Llevant Unió Esportiva. Alguna cosa més que afegir de l'equip anota, de la seva informació, Salva? No, que el Llevant Manolo, ja comentaren ahir, va tractar de eh, uh -huh. possibilitar amb una sèrie pertinent d'al·legacions que arribe al duel Simao Mate Júnior, que recordem ha de descansar en la tornada de, de la Lliga, en aquesta finalíssima davant l'Sporting de Gijón per acumulació d'amonestacions. Ha presentat recurs al Llevant d'Unió Esportiva i està a l'espera a veure si prospera o no este, este recurs. Folgado, gràcies. Adéu, Manolo. Les 12 de la nit i 17 minuts, i 7 minuts, perdó, entrem ja en el terreny del debat, de la tertúlia i de l'anàlisi. 97 nit, La Tertúlia. Les 12 de la nit i 9 minuts no arrenca la tertúlia i ja s'està clavant Carlos Bosch en Pablo Oliva. Hola, Carlos Bosch, bona nit. Però és que tinc raó, bona nit. Bueno, jo... Això de que tens raó es discutible, Es discutible. Per ah, que tú no vayas por la camiseta que portaba ahí, <laughs> <laughs> es que, tío, hablamos es, que saber, No, no, no, es que ahí vas agárrate de Claro, me, lleva, frito, Manolo. Pablo Leiva, Pero... Superdeporte, ¿qué tal? Buena nit. ¿Qué camiseta? horas, camiseta? Horas y horas al día eh, que, ¿no? para, no para. Claro, es que Carlos, cuando le corda, es difícil de pararlo. ¿Qué camiseta, Manolo? Tenía que haberte hecho una foto. Sí, no, me tienes que... Países cosas, pero después podré estar... ha salido en Urban ahí, con <laughs> Susana Gol para Bardeta y te hacer un report. Ya me la traeré. El Urban de los viernes. Me la traeré un día a la tertulia. Mira, parando de Urban el día de de Valenciano, esto es José Miguel Vigara. Hola, José Miguel, ¿qué tal, ¿Cómo este estás? Este es un programa cada día, parlen de moda, <laughs> gastronomía... Te digo una cosa, es que la cosa no está pela para hablar de fútbol, ¿eh? para hablar de, fútbol lo usted. Lo usted, lo usted. pero bueno, anem a intentar menos eh, que quede claro Eh, arroba Sport, jo el Twitter, arroba Sport, La pregunta que vos en el de hoy es. Eh, eh, els sis punts que li falten al València contra qui penso que se poden aconseguir? Per cert, Carlos Bosch, eh, estic preocupat per moltes coses, fonamentalment per el València. I val? sobretot per, per, per un, uno que no té moño. I, no, <laughs> ah, vale. no, i fonamentalment per, perquè fa dues setmanes que no envia WhatsApp a Pito de Museros. Ja, està molt disgustat. Ja, de... Imagina que està molt disgustat. M'ha dit que vos diga que la setmana que ve enviarà <laughs> el... el no, la setmana el... que ve no, perquè està, estem de festa, que és dilluns. Ah, és dilluns sant, perdó, dilluns no, però que l'enviarà Però, segur. escolta, que estem ja... Eh, però a, és ah, que estem hay, cada hay... dos pertes anant a la pantalla, a la no pantalla del, del, del, no dir, che, del programa del WhatsApp a dir, eh, Pepito no envia, Pepito no envia... me fa una consulta, val? Ell, mm. Eh, l'home eh, té la capacitat de dir el que vol, vale? Clar el pisample de Pepito no levante <laughs> no te fiques. no és un equip de València encara perquè estava més calent que una mona després de l'1-0. ¿vale? Correcte. Jo quan el dilluns passat, millor dit ahir, no, no em diu... Jo ja li envio un WhatsApp a ell. Che, Pepito, me, mm, acollonats, ja se pot dir, no, Manolo? Sí, sí. Acollonats estem tots, però dona la cara, estàs ahí dient, estàs a 0-0-3, ja t'amagues, Pepito, no t'amagues. Però és que molt disgustat. No respira siquiera, ¿no? Andalau, no, no, no respira, no respira. No es Aura muerto no? No, no, no, no, per l'amor de A mi me contesta WhatsApp, si es la dona la que ah. m'està contestant, jo <laughs> Ahí ya no arribe, ¿vale? O la secretària. Però ell la O la, secretaria o la secretària, Esto molt bé. Esto la secretaria vigara Tengo secretaria, uy, está buena, tiene 60 años, pero está buena. <laughs> Pues entonces esa s'ha a que la próxima vez que yo venga así Pepito Enviará un, un dilluns, un, un mensaje de WhatsApp i en, en tot el vigor de sempre. Però, Perfecte. Perdó, demani disculpes en el seu, en, en Dic, el seu nom a l'audiència. Ja Sobretot volíem saber que estava bé. No, no està bé, ell està bé. Si, si ell està bé, que és el que més mos importa, pues, avant. Bueno, senyors... De què te ries, Pablo Oliva? Ah. És que... Ei, eh, jo li he demanat no, una explicació i he donat l'explicació, no, no, sí, vull sí. dir, no se li pot criticar res, Pablo. Eh, vale. Además, Tant que, que lo de més que lo de menys. Ha coincidido con la semana de fallas y Pepito pues no, no, podía, no, está, no, no estaba, no estaba. Senyor, lògicament hem de començar parlant como no podía ser de, una otra manera, del tema entrenador, bueno, del tema entrenador, del señor que se asenta en la banqueta del Valencia. Eh, del tema presentador. ¿Eh? Del tema presentador, comentarista. Sí, eh, ya... Eh, yo recordé que las dos primeras personas que no tenían <laughs> más confianza eh, que les informaciones que tenía era que eh, Meriton la confianza, tan Carlos en el seu como Julián Montoro vingueren así Cada cadascú en el seu y feren bueno, les seues diferències amb, o, o, o les seues reticències a que pugui ser renovat eh, eh, jo vaig dir, jo recorde no tinc informació però les meves sensacions val. és que no i que la meva informació era en aquell moment quan vas dir, ojo, que igual continua. Ara tinc informació nova, eh? Vale, correcte. Pues, ara entrarem, eh, perquè jo ja conte el diumenge en el prepartit del Celta, en la prèvia que fem en Esports durant la nit, que després de parlar amb l'entorn del club, la percepció havia canviat, que el que abans ni tan sols tenien dubte de que aquesta senyora anava a continuar, ja les últimes consultes ja me dient jo no crec eh, com està posant-se la cosa que este home eh, vaig a continuar. Jo crec que ahir la punt... Primer, el que publica el Daily Mail el mateix diumenge, se Sefemeco és més ho preguntem a Gary Neville i se riu, perquè a este home li fan gràcia moltes coses, ja que guanya té que ser una carcalla contínua. Eh, i després jo crec que era definitivament el fet que el seu diari de referència on ella ha col·laborat on té eh, eh, periodistes que... Que bueno, si no ha dit ell, ho ha dit, ho ha dit és l'entorn és l'entorn més propi de Gary Neville. És a dir, quan Sid Lowe ja afirma, afirma en un article que Gary Neville va dir no al Banc de Futbol és que ja podem donar com que Gary Neville no va continuar. Ara bé, a mi el que més fredor me causa de cara a la temporada que ve, que encara tenim que tancar esta, senyors, però bueno, que tots volem o estem esperant un canvi de model en la manera de gestionar esportivament el València de Futbol, és que avui de Limiro ha publicat que en efecte no va continuar, però que la idea de Limiro era fer-li dos anys, amb el qual a mi m'entra la tremola de dir, la, tremo, la de dir, és que l'himno de pren, sembla que va optar per el mateix model, i a veure a qui du així la banqueta, perquè que no se pense que igual que, no sé a qui li llegia, no sé si li llegia a Carlos o a Julián, que pensar en que llevant tan uno s'acabava el problema. Igual ara pensem, bueno, pues llevem a Neville i s'acaba el problema i fiquem a Scholes, a Nicky Bat, no sé, a, a un dels que tinc amistat en, en, en l'IM. Jo espero que el projecte no naixca tort, perquè si l'IM torna a fer la mateixa, el projecte de l'any que ve naix mort directament. Hombre, I a mi que, el Mirror avui diga que si, la idea era oferir-li dos anys, me a, a mi m'entra la, la, la fredor. Digues, que, eh, jo, jo me vaig amanyar. Carlos. I això, quan he tingut, he dit, això informació, vas dir, la informació, crec que la informació de Peter uh -huh. Lim, la intenció de Peter Lim és que continuï, i es va una mena confirmar. Quan vas dir, tinc la sensació de que no va renovar, era una sensació, i ara el que vaig a dir sí és informació. Uh -huh. Vaig a fer una xicoteta metàfora. Jo crec que la Terra està fent de Jorge Méndez en un Espíritu Santo. No és tal qual, pel que jo sé, això de que Neville ha dit que no. Vull dir, si Neville haguera dit que sí, vols dir tu que estaria renovat o que renovaria? No és tal jo qual. Jo tinc dubtes. Ah, jo, jo vaig a contar la informació que I tinc. I respecte tota, totalment vale, la informació jo contar que tinc. La, jo, jo, jo, vaig a contar la, vale. jo vaig a contar la informació que tinc. Jo crec que ahir de matí a Neville li diuen mira, això t'està perjudicant al València, perjudicant a tu i perjudicant a Peter Lim. I li fan veure que, oblida't, que tu l'any que ve no vas al centre entrenador de València. Vull dir, és una cosa que va en les dues direccions. Ara, jo crec que el diari, per, diguem-ne fàcilment, el diari oficial de Neville li torque la cara, igual que Jorge Méndez crida a sus diaris oficiales para tocar li dona la cara. un isida, li dona un isida, claro. no? Però la realitat no, el, és que no el mata no el mata. La, la realitat és que va en les dues direccions. I això passa ahir de matí. I ahir la reunió que té en Kim Koch exagerant, és una cosa més d'amigatxos, per dir-ho d'alguna manera. Uh mm-hmm. -huh. Però eh, jo he pogut confirmar que quan García Pitar toca el palo, per exemple, de Paco Gémez, és perquè ell creu que n'hi ha possibilitats de que no continuï Neville. No va de pistolero loco per la vida. Yo no sé fins a punto esté bien infravalorant el trabajo interno de picar piedras de García Pitart. Yo dic que es que no pase este estudio, yo no va a valorar a García Pitart. Mm, yo ja, a valorar lo, valorar lo que sé, ¿vale? lo que sé, Yo creo que a mi Perquè, ha Perdona, No, només un, un exemple molt, molt, molt te dice, Carlos, dir ara que ho està fent bé quan encara no ha començat el seu projecte jo, no, jo no dic que ho no, no, dic per, no dic per tu Carlos dic ara que es, estic explicant la meva postura dic ara que, que dir que ho està fent bé quan encara no has començat ja, a, regalar, que... me no, pareix no, però, però, i matar-lo i matar ja, ja perquè no està mereixant ja, me pareix també injust però és que este estiu veurem veure, la no, però, veure, però tot no és opinar tot no és opinar si està fent-ho bé si està fent-ho mal uh -huh. si Pablo Leiva és guapo o si digara es más guapo. Más guapo, claro. Todo, no es opinar, más guapo de toda la vida. Todo. También pueden contar, y yo lo que estoy diciendo es que a mí yo estem infravalorant el trabajo interno de García Pitarch. Yo sí que creo que... lo que, que acaba enseguida, ya acaba enseguida. Eh? Y estem infravalorant el trabajo de García Pitarch en lo que al entrenador se referís. Lo que no pueden volver es que García Pitarch arribe y cuando ahí diga Gary Neville lo sigue, eso sea palabra de ley. Porque eso no pasa en el fútbol. En este modelo. Este, eso no pasa en el, en el fútbol. Ara, ell jo crec que ha treballat d'una manera intel·ligent en la, en la mesura que ha pogut i ha, i, ha, i, i ha contribuït a que de moment ja no continue. I vull dir, és en les dues direccions, l'altra cosa és que, eh, que en Inglaterra estiguen llevant-li llevant mm, llevant, llevant la cara a Neville. Ja remate. Bueno, jo crec que és, és avançar. Jo crec que, que, és, que és avançar saber que l'any que ve Neville no està. Què passarà si el València sin se guañar bueno, pues no descarga que acaben se sinceramente, pero ahora no se contempla. No se contempla porque se espera guañar y porque el partido de las palmas está molt junt. ¿vale? Es no es una cosa només de, de Peter Limbo de que Neville ha decidido, no. Ayer me tenía que una reunión en que estaba Leijun y ojo, que Leijun mm, ya agarra el, el, Bau en el asunto de, del uno, yo creo que también la agarra Tara. José y Pablo, Tema, tema Neville. Bueno, bàsicament eh, jo crec que eh, pues, algú a Peter Link, si falta convèncer-lo, ha de dir-li clarament que este home no pot continuar, no? Perquè és que no pot continuar perquè és incapaç de portar este projecte i, és, i jo crec que li vendrà justet perquè el València se quede en primera tots volen que se quede en primera tots volen que guanyi tots els partits però que, pues, que acabi el seu el seu, i, eh, seu mm, la seva etapa en el València i se'n vaja, no? perquè no aporta res realment no? Ara, el problema és totes aquestes coses de lo que és en Anglaterra no és i tal, jo estic en, en Carlos, jo penso que ahir se li, ha donat un, se li està donant una eixida, se li està rentant un por la cara, se està tal, ell pot vendre el que vulgui o està, pot ser que eh, inclús... Està, està intentant ser que s'embrute el menys possible la figura de Neville a el compte que, que el sí, resultat però és que, però, és una que talli, però és que la reflexió si, si Neville diu, no, no, jo el firmo està per veure que firma, eh? perquè els números que està fent són lamentables clar és molt, és molt complicat en aquestes en en, en eh, en esos xifres i aquests números. Eh, puedo... L'última que li pregunten a Dave per les estadístiques diu yo sé que viene aquí en un momento complicado porque normalmente cuando llega un entrenador, a no sé que si es Guardiola en el Bayern y en el City, normalmente el entrenador la cosa no va bé, si no, no canvia d'entrenador. De y que lo que hacen falta son resultados y sé que no han llegado, això ho diu eh? José, sí, Perdón. continua. I jo, lo, eh, per també dejar a Pablo que parle... No, no, no cal, no cal. No cal eh? no? Tireu. Jo sí que pense que, que a mí Suso, mm, jo al principi una, estigui en una, una nit en esta, en esta taula i va rebre la arribada de Suso moltes, no sé, en molta, molta, eh, molta fredor, no?, que deia abans Manolo, no? però jo crec que sí que està fent el seu camí i jo les cosetes que ha aportat a mi m'agraden molt O a per exemple, aconseguir fins a última hora que vinga Cherisep, eh, tal, inclús m'agrada el, el reforç este de, per banda esquerra, encara que no siga un jugador eh, si tira, si pa tirar, pa tirar coets, sí. però m'agrada sí. perquè fa equip, és a dir, a mi tot les cosetes que està fent m'agrada el, el que s'estiga manejant, tatejant entrenadors el que passa que saben quin és el seu paper i saben que, en quin model estem i el model no va a canviar en dos ojo, dies. Ojo, Tenim un, el, el, un... La diferència que té, és substancial que té el model respecte a tres coses és que ara som tan amics, t'aguanta més de lo normal, però Fernando Gómez dice a, a, Llorente que no renovara a Emery y Llorente renueva a Emery. Correcto, y Braulio le dice a, Salvo que tirara a Jukic y, Salvo no tira a Jukic. La, diferencia... Y, y Braulio dice no, no renoves a Emery y Llorente sí, a Emery. Pero, la diferencia aquí eh, es que en, el caso de... Ah, no, es, no, es, que tenían un, pre, un modelo presidencialista, es que tienen un modelo de amo, de propiedad. Que se eleva a la enésima potencia. que en este caso. Que es, que es yo, creo, yo creo que en este caso eh, hablamos de que, de que Lim eh, es un conocedor del fútbol o le gusta este mundo, yo creo que, el mejor ejemplo es... Le agrada es una tú, evidencia. Tú evidentemente estás apostando tu dinero. Tú tienes una empresa y estás apostando tu dinero. A mí lo de los amiguismos, eh, creo que hasta este momento ya pasa de castaño oscuro evidentemente y como decía Carlos, los resultados de Neville hacían imposible que continuara. Al final, un entrenador que ha ganado tres partidos desde que llegó, que lleva desde que él llegó encajando partidos, sí, partido también es un entrenador que no ha dado motivos para que continuara. Y a mí, el valorar la opción de que, de que continuara en el banquillo me parecía una temeridad, porque el equipo la temporada que viene con él es que si la empieza... Lo Jake de... Mort antes de comenzar. Y, y, al margen de eso, eh, yo lo que sí que espero es que no pase como el año pasado en verano con los fichajes, de que tardaron mucho en llegar y al final eh, haces el equipo con prisas. yo espero que el entrenador que llegue llegue desde el primer día de verano. No vi una cosa. Jo... No viem, perdona, eh, pa, eh, Carlos, no vi una cosa, ara que dius lo de l'any que ve. Sense Champions, primer, no, hi no. que reduir el cost de la plantilla, val? i després ya que reforçar-la, vol dir, la tasca que, que te suso és molt complicada. Bueno, jo, jo no a dir... Ara, jo preferís que si s'ha de fer aquesta tasca de reduir cost de plantilla i reforçar l'equip, la faig a un director esportiu que no que la faig algú que no té idea. És o, que, que, o que siga la titella d'un representant. És que una vegada, jo, jo penso una vegada quan la bona informació, i torna a matisar, crec que des de la Terra, des de la Terra s'ha donat la substància, però li, li han ficat... Mm, L'han edulcorat. L'han adornat, uh -huh. l'han adornat, la substància és que ni uno ni altre no continua. Ara, eh, mm, mm, Vampigara com Pablo han, han entrat, però quasi s'han quedat a la porta, i jo pegaria una espenteta final a l'argument. Ara hem de, que és un poc el que diu Manolo, ara hem de veure... Eh, si realment Lim va canviar de model. I això és la gran Perquè pregunta. Jo, per I Suso és l'home clau per a saber això. Per això anava dient jo, ojo, que este model que, que se dona molt en el futbol, en Peter Lim se eleva a l'enèsima potència, però entrenadors que han fet el que li donen la gana, presidents que han fet el que li donen la gana, perdó, la que han tingut de Xina que jo ho he contat, jo ho he contat no, quan jo pensava en el món n'hi ha, ha molts. No, no, no, és que Braulio tenia tres, tres laterals drets de segona divisió. Barragán, Hugo Mayo de Celta, que estava al Celta de segona divisió, i no recordo el tercer. y fichaba a Llorente que volgué y fichaba a Barragán porque es amigacho del, del, del, del presidente de Carlos Suárez, presidente de Valladolid. Es que, Llorente que Llorente a Pellegrini, que no voy a cargar contra Llorente, Pero Llorente ficha a Pellegrini Porque es amigacho él A Pellegrino, perdón, y después la gente digo, Manolo, vete ya, y el que aire va a ser Pellegrino. Que no, que no voy que atacar a, Llorente En cara que moltes vegades ho he fet. Tracte de dir, eh, además tiene memoria, tío, que así ha que, que, o sea, quan Cooper diu que no renova, li diu a Llorente que no renova. Llorente vol fitxar a Irureta, que havia guanyat la Lliga en el Depor, i li diu que no. Se'n va per Mané, que era el supermané de, de l'Alavés, i li diu que no. Se'n va per Luis Aragonès, que, te, que tornava a la, la seva tercera joventut, per dir d'alguna manera, en, el, Mallorca, en, el Mallorca, en el Mallorca, i li diu que no. I n'hi ha un quart. I, i, no, no eren, eren, quatre eren Cooper i tres. Cooper, Irureta, Aragonès i Mané. Correcte. Vale. Si le hago una tres, pues bueno. Y entonces yo pues entendí. que yo entendí, con, con, Dan Cooper el Claro, yo entendí, "Uy, tenía un, un, un secretario técnico. Pues le digo secretario técnico, parto un entrenador y le digo, ojo, si fracasé vas a carrer. El entrenador la chica después de 31, después de 31 años y va al carrer. <laughs> Javier Subirás también. Correcto. es que que ahora se elevan a la potencia. Y lo último que quiero es disculpar a, Peter Lim. Lo último que quiero. Pero me, me apetece dar con, No, pero ahora, Carlos, pero ahora que estas cosas pasen. Pero ahora lo que hay que y hacer ahora, Y ahora, y acaba enseguida, ahora, ara sí que me posen la part de Manolo. Eh, anem a veure, anem a veure què falim respecte a García Pitar i entonces xulgarem a García Pitar. Però jo a lo que anava antes a, a informació. Suso porta temps tocant entrenadors. El president del Rayo Vallecano sap que hi ha hagut contactes entre el València i Paco Gémez. Y Juan Suso es porque no es un pistolero loco. Pero yo, al margen de... Bueno, es evidente que el Valencia está tocando entrenadores. Yo lo que espero es que el entrenador que llegue a Valencia tenga, primero, la capacidad de saber fichar o de ir a tocar los jugadores que le tienen que venir eh, bien al club. Lejos del interés que se ha visto en los últimos años en los fichajes. Espero que se deje a Suso trabajar. El que tiene que saber fichar no es el entrenador, es Suso, el entrenador que le saque rendimiento. Y juego a los futbolistas. Pero que su fiche también acorde a la filosofía que, quiera tener el entrenador. Tendrán que consensuar los fichajes. A eso es a lo que voy es... Eh, yo creo que consigo, sí que se consensuó, pero no acertó es eh, que, <laughs> Nuno se dio la razón a sí mismo, ¿no? Pero luego no salió bien. Ver, se reunió eh, consigo mismo, con, ella el mestre <laughs> José María García del, en aquel momento. Juez, Nuno se reunió con el espíritu, ¿eh? tú no te recuerdas tú que te ya, eres la quinta, igual que José Miguel Viguera, García fea la coña sobre las reuniones del comité de competición, que había un chuche único, que sería José Javier Forcén y García. el juez único se ha reunido consigo mismo pues bueno <laughs> Nuno, va a agarrar esa Senda y se reunía encima sí pues Perdona, Pablo, espero que se sienten espero que consensúen los fichajes o por quién apostar hablabas antes de que no es fácil fichar sabiendo que no estás en Europa eh, estoy totalmente de acuerdo pero creo que también eh, hay posibilidades de fichar en el mercado eh, sabiendo que el Valencia es un club que, que si todo va bien y si se <laughs> acierta en los próximos años puede dar que hablar de nuevo. Eh, el mejor ejemplo es el, el, Inter de Milán esta temporada. Eh, no juega en Europa y en Italia había un magnate, estaba Torir, y han fichado eh, jugadores interesantes y han fichado jugadores que, que, son importantes, por así decirlo. De hecho, ficharon a Condovia, que al final no ha salido del todo bien, pero, pero son perfiles de jugadores. De hecho, Pablo, si, si, a mí me, me Fado Sánchez, yo me, me perquè fa dos anys tots estàvem damunt de la palmera, jo el primer, eh? Però ara jo me fie més de García Pitarx. i digo García Pitarx perquè és el que està, però si me poses Carboni, cada un té els seus defectes i, i algú els seus virtuts. Menys. Mm. Carboni, Eduardo Macía, Fernando Gómez Colomer, Braulio Vázquez, Juan Sánchez, són els últims, mm, no sé si me deixa alguno, però qualsevol professional del futbol que ha estat en València, Subirats, els últims anys, me fie més d'ells fent l'equip sense diners que de tots els diners de Peter Limen vendes. Sí. Perquè claro, enguany claro. el que han fet és col·leccionar futbolistes. I tirar diners al final. Al final, sí, claro. Eh, jo crec que tampoc és tan difícil, és a dir, a este home, a este home eh, Peter Ling ha d'arribar al següent conclusió. Això és un... Eh, jugar a futbol és molt complicat però, i, i molt difícil, o molt fàcil. Efectivament. És a dir, has de fer un equip Y para hacer un equipo tu posting de 3, cuatro figuras, tres o cuatro grandes chuaos que has pagat molts diners i necessites després jugadors per a arropar-los. Mm. no cal buscar buscarlos, no, no da dinero en el Congo, ¿no? Pero no cal buscarlos ni en el Sporting de Braga ni en no sé si en la, si en la Liga Española ni ha, pero mos bons Es que hay hace, que fichan uno en guany per al que tenía que competir en Champions, ninguno chuba en la Liga Española me s'ha adivinar que había hecho de 10 partits en el Celta. Correcto, ese es un... una... que si no te a... Vale, perdón, perdón. La culpa es de Arturo. <laughs> Arturo, es que me mueves el micro. No, pero sobre lo que dice Carlos, eh, es muy importante también, y lo que decías tú, eh, de jugadores que conozcan la Liga Española. Y entrenadores también, ¿eh? Hace, bueno, pero entrenadores yo, yo no estoy tan, tan, tan de acuerdo porque, por ejemplo, Simeone no había entrenado nunca en España, pero había jugado en España. Entonces podemos buscar ese perfil. ¿Sabes qué pasa? Tenim tota la raó, perquè acabes de donar un nom clau, com és, vull dir, parla de Simeone de paraules majors. Que és qui canvia la història de l'Atlético. És qui canvia la història de l'Atlético, és cert. Eh, jo espero un entrenador que vingui, vol, eh, que vingui a la milifeta. Vull, sí. Vull dir, eh, vull dir una cosa al respecte. Eh, L'últim nom que està sonant en xarxes socials eh, és, el de, és el de Pipo Baraja. Ah, vale, creia que ibas a decir otro. No, el del Pipo. Eh, jo li tinc molta estima al Pipo i crec que és un tio que quan parla senta càtedra però no s'enganyem, Baraja du un, eh, eh, dos anys en els juvenils i un any en el en segona divisió. Vull dir, eh, probablement sería fer un flaco favor a, No, pero sí, tipo, que, eh. sí que hay nombres, por ejemplo, que no han tenido experiencia en la Liga Española, como puede ser el caso de Jorge Sampaoli, y, y, Home, y és, és, un senyor que té un bagatge. es és una persona que tiene un bagatge. Un bagatge, evidentment. Jo, jo, jo volia dir al respecte una cosa que és molt mm. interessant Eh, després de publicar ahí en, en web i en paper la notícia uh -huh. de que el futur de Sidneville, pues, hem dit, anem a veure com és aquest futur. Nosaltres tenim informació respecte a, a alguns entrenadors, però ens hem proposat fer una enquesta, fer, per, fer que la gent participe i hem fet una enquesta que hem penjat a les 2 del migdia i a aquestes hores, quan jo me'n baixava, tenia més de 5.000 vots. I com estava Que són una barbaritat de vots. Això vol dir que la gent vos llit molt, sí, no? i vos molt. I, I sobretot una cosa, eh, no pot votar Vigara 100 vegades. Quan votes una vegada, ah, no? la enquesta eh, te, mm. te, te la matrícula, coge, el IP del la, IP, ¿vale? la matrícula, l'IP, IP, i ja no pots tornar a votar. Vull dir, ja ha votat més de 5.000 persones... O sigui, pots tornar a, to a votar, però des d'altres ordenadors. Des, de des del mòbil, <laughs> tio, des del mòbil, ¿vale? ¿Vale? Però Val. ja, ja lo que vaig. I, eh, en més de 5.000 votos guanya Pellegrini, el més de la meitat, els 10 entrenadors que n'hi ha, mira a si la trobes, Manolo, que tens ahí el, el, sí, la seguirà. tablet, però jo vull fer la, la reflexió, però els 10 entrenadors que n'hi ha són Pellegrini, Paco Gémez, Rubén Baraja, Quique Setién, Fran Escribá, Quique Sánchez Flores, San Paoli, Paco ahí estarán, Rudy García, Rudy García Ara mateix la història està d'esta manera. I dime, me falta el 10, Manolo, dímelo. Jo te vaig, vaig a dir. Percentatges a la, a la enquesta que proposa Superdeporte. Manuel Pellegrini, 53%. Rubén Baraja, 7%. Quique Sánchez Flores, 6%. El Toto Bericho, 2%. Fran Escrivá, 2%. Quique Setién, 1%. Paco Gémez, 23%, Jorge Sampaoli, 5%, Rudi García, 1% i Paco Allestaran, 1%. La conclusió meua és, més enllà dels nous propis que guanyen, evidentment, de manera mm, peregrini molt escandalosa, més de la meitat, i ojo al més del 20% de Paco Gémez, és que, un, que un, una le leyenda com Baraja té un 6%, és el tercer en un 7%. La conclusió és que t'estan enviant la gent n'hi ha molts vots en molt poc, en molt poc temps uh mhm. -huh. això comparat amb en les enquestes que fem habitualment és un escàndalo és que la gent ja no vol experiments o claro, inventos la gent no vol experiments ni siquiera baraja me vale eh? baraja quan mm. en la Getafe y lo meta en la Copa del Rey que venga aquí. Lo meta en la final de Copa que venga aquí. Pero a mí una cosa que me Ni siquiera baraja vale para la gente como experimento. Cuidado, la, eh. la ya algún Pero a mí hay una cosa que me sorprende de la encuesta... Consagráyate a Pellegrini o incluso a Paco Gémez. Paco Gémez el problema es que Paco Gémez ha Sols en el Rayo Hay una cosa que me sorprende, Carlos, de la te fáis a reflexión. De la encuesta, y es, me parece fascinante eh, lo que comentabas, el hecho de que tanta gente sobre todo lo primero es que <laughs> quieren que Neville se vaya fuera, pues si ya quieren votar por un nuevo es que quieren que Neville se vaya. Pero tampoco hace falta que hagamos una encuesta <laughs> ¿eh? <laughs> para eso. Y lo segundo es, me sorprende que Paco Gémez, la situación actual del Rayo es la que es, tenga el, vamos, una muchos votos. Una veintena más de votos que Bericho No una veintena más, no, muchísimos más que Bericho Que que mirar cómo tiene al Celta, cómo juega Yo prefiero a que a Paco Gémez pero, eso es lo bonito un poco de... No, no, eh, ¿te acuerdas cuando hablamos cada vez que des un nombre, prepárate para el debate? por eso es lo mismo. Ahora, que nosotros lo hemos planteado, y eso explico a la gente. Ahí hay dos nombres que, desde la información, que son Bericho, hay perdón, que son Paco Gémez y, Pellegrini. Hay nombres que no es información pura y dura, contrastadísima. Pero ha solapado algún puesto. Como son Baraja, porque Quilón se lleva muy bien con García Pitarch, por lo tanto lo ha ofrecido, sé que lo ha ofrecido. Bericho, sé positivamente que lo está estudiando, siguiendo el Valencia, el Celta de Vigo, muchos partidos en directo, reconocido por el propio García Pitar. <coughs> Hay, son hombres que tienen indicios. San Paolo ya salido publicado por, por Sudamérica, si no me equivoco, pero al final es una lista, digamos, un, un poco arbitraria y que, que responde al perfil de la gente. Pero claro, la gente tiene sus preferencias. ¿Por qué él es tanto voto de Paco Gémez? Yo creo porque lo ven un líder y hmm. porque lo ven un castigador de futbolistas. Claro, no, no. Uno que dice ahí, pega tres arres y eso es lo que el el Hay dos, hay... Dos cosas, una reflexión que... Dos cosas creo yo muy importantes. no digo que lo que sea fuego de artificio lo que hace Paco Gémez, no, digo la, la interpretación. La percepción de la interpretación, sí. la gente participa tantísima gente porque ven que es una cuestión vital para, Valencia. o sea, la gente tiene clarísimo, así como parece que Peter Lim, por ejemplo, no tiene claro o tal que hay que elegir muy bien el que el, ejecutivo de un equipo de un club de fútbol es el entrenador. El que dirija el equipo porque eh, marcando esa línea es cuando tú vas a tener éxito, porque si no estás perdido, ¿no? Es el que toma más decisiones y más vitales. y luego en segundo lugar el tema de, de Pellegrini, es decir, a ver, Pellegrini ilusiona a todo el mundo, lo que pasa que cuidado, eso eso es pernil, eso es Pernil de pata negra. Ahí n'hi ha un doble problema, segons me conten a mi, de gent que coneix Pellegrini. Un, que són set palos o cobra, claro. i segon, que el fet que l'equip no estiga en Europa en guany No, y luego es li posible pot, que... Yo, parar. Una cosa muy rápida parar. es... que no, lo... tanque la, no tanque la porta de... Per, que quede, porque después la gente dirá, tú digueres que... Sí, Pellegrini cae bien, sí, y ahora que vendrá. Tú digueres que Pellegrini no vendría. No, yo di que tenía dos handicaps importantes segons he consultat jo, amb cert entorn que coneix a Manuel Pellegrini. i me digo esos dos. Pablo. Sí, no, una cosa podría, muy rápida sí, y es, viendo que Paco Gemes tiene tantos votos, yo me hago una pregunta, es, uh -huh. viendo la actual Valencia, ¿cuántos cambios llevaría Paco Gémez en los minutos 20-25 de cada partido? <laughs> no, no. Jo a mi aquí... I en el 10 i en el 15. 12 i 36, fem una pausa per la Publi i tornem. Vinga, d'això tenim que parlar, tira-li. los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. ¿Conoces una gasolinera donde el combustible tiene los mejores precios de Valencia? No, cuéntame. Es la gasolinera Taxco, donde poner combustible es un ahorro. Además, en Taxco ahora también puedes acceder a sus instalaciones para el mantenimiento de tu vehículo y transformarlo a autogás a precios realmente interesantes. ¿Y dónde está? En el polígono Vara de Cuart, frente a ITV. Y si quieres más información, la encontrarás en taxco.es. Tranquilo. Tu coche no se ha averiado, pero si no vas en un Toyota, este ruido podría haber sido real. Ahora descubre la fiabilidad de la nueva gama Toyota Yaris desde 9.400 euros gracias a Paper Drive. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Valencia en Valencia Capital y Paterna. Dale traca al móvil. Traca, la aplicación móvil gratuita para tu falla. Con Traca los falleros siempre estarán informados. Tendrán las noticias, calendarios, notificaciones urgentes. Más de 170 comisiones ya la utilizan. ¿O teua Falla es de categoría internacional? ¿O pues en encara no te traca? Descárgatela en Apple Store y Play Store. Y recuerda, la aplicación Traca es gratis. Dale traca al móvil. Cambiar tus neumáticos es muy, muy, pero que muy fácil. ¿Qué por qué? Pues porque ahora con la operación redonda de Peugeot tienes un 70% de descuento en el segundo neumático. Y además, te regalamos 10 euros en combustible por el cambio de dos neumáticos y 20 por el cambio de los cuatro. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven Aferto, tu concesionario peyote en Torrent Si Silla. Si el l'esport, esta es la tegua cita obligatoria. Sports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. tweet, tweet, tweet, tweet, tweet, tweet, tweet, tweet, tweet, tweet, tweet, tweet, tweet, tweet. tuiteando, tuiteando, tuiteando, tuiteando. Yo tuiteo, tu tuiteas, el tuitea. veure, per exemple, la gent eh, a la que estem preguntant si veu els sismos que, que mos falten contra aquí. Eh, Freddy diu, no creo que nos falta 6, nos sobra con 4. César diu, Las Palmas o Getafe, ya que perderemos contra alguno de ellos y Eibar. Domingo Vedacano diu Eibar y Getafe y algunos empates en casa y fuera. Javi Valero, Bernabéu y Camp Nou. Tapón López diu, faran falta tants. Amb 3 o 4 tindrem prou. Toni Pérez, la veritat és que no els ves, però el desitge tant que el dona mateix en qui siga. Cristian Diu no, este equipo no le gana a nadie, que Gary continúa al frente es lo mismo que en uno contra el Sevilla. José Miguel La Piedra diu, a mi sí, si le guayes a la i a la societat ja ho tens, però suposa que un altre partit pots arrencar algo, també mai sap. Mateo diu davant la, les Palmes, Eibar i Getafe. L'última jornada davant la Real Societat es poden treure 7-8 punts. Clar, amb voluntat. Ricardo diu, no sé si podrem treure algun punt si juguen a la intensitat que estan jugant fins ara, però si hi ha que dir algú, les Palmes o Getafe. Nouerment diu, els veig incapaços de treure cap davant dels rivals que van aixir a mossegar. Ja estic fent-me la idea de la segona. Pezel diu, si no som capaces de sacar 6 punts, apaga i vámonos. En segunda nos mereceremos este Gustavo de Benimodo, Gustavo de Benimodo, diu, pense que es poden fer a les Palmes i Getafe, però els hem d'aconseguir sí o sí. Eh, Dewey Van, ganaremos a Las Palmas, Eibar y Sevilla. Y tras conseguir nueve puntos, desconectar esta temporada vergonzosa. Emilio Fons, eh, eh, no parla del tema. Jorge Diu, Getafe y Las Palmas, si no malo veig. y minuto a 6 minuts Atlético del 2000. Estiga collonat. Necessitem 6 puntos, pero os lleváis mínimo un mes, sigue que 100, Pero el cagòmetre está en marcha Víctor diu está claro que la decisión de Jaume de la portería no va a ser la apropiada, pero pensé que Ryan el mejor portero Así que me paro una piqueta de tot. Pita España, diu si se logran deben ser los tres eh, próximos partidos, si no si espera el abismo. Esto ya lo viví hace 30 años. Diu Big 11, Sevilla y Real Sociedad. Salvador Diu, a mí me es indiferente. Cuanto antes mejor y que se termine ya esta pesadilla. Si no es pronto, alguien acaba con un infarto. Mar Diu, Clark Eiser Mes de Sis, Las Palmas, Ibar, Getafe y algunos meses más dels de Villarreal, Sevilla, Real Sociedad. Pedro Sismo Diu, Lima ha conseguido poner de acuerdo a todo el valenterismo y cadenas de deporte lo que nadie ha conseguido en años, Teco Jones. Luis Ibañez Diu, victoria contra Las Palmas y un punto contra Ibar o Getafe. Lo demás no los ganamos ni de casualidad, son superiores. Rodolfo H. Me salen seis puntos en casa, con Mestalla entregado y apoyando al 150% tipo contra el español. Esto lo, sacamos unidos. Miguel Diu Ibar y Getafe serían suficientes. A partir de ahí, si viene algo más para acabar esta tortura, cuanto antes. Luego, las Pérez, ¿cómo puede ser los dos años eh, lavado? ¿Puede ser que los dos años a Neville sea un lavado de cara, como la salida consensuada de Nuno? Sí. Sports Diu, eh, perdón, Pez, Diu, eh, diu Carlos no pares y diu Neville si sigue el año que viene ya se de uno que no saca el pase, un servidor Nandiu diu Punt no hice los números lo tenéis en señores lo único que ves es que se a punt del infarto Edu Vallagandía diu, eh, pienso que lo de Gary tiene que renovar es cortina de humo para que salga con la mejor imagen posible. Lo importante es que no esté Pere Mar 87. Diu, yo ves que el que ves que si no traurem els punts, massa partits esperan la reacció. Javier diu, confiem en els de més, des de més que les veis del València, encara que no me siguen sis punts, i aquí es per baix. Nandiu diu, diuen que Baraja pot ser el pròxim entrenador del València. Suso ja ho ha dit. És veritat? Que jo sàpiga, no. I a més, me pareixeria una errada donar l'equip a Baraja. Per a més, per al mateix ve de baraja. No cree que fuera una buena idea. Alejandro Secas diu sí que salen contra equipos pequeños, pero haciendo dos cuatro puntos te salvas. Bolete diu no, pueden guañar a cual qualsevol, al igual que pueden guanyar, eh, igual que hemos puedo guanyar qualsevol. En falles lo normal es perder siempre. José Luis diu contra el Barça de Madrid, Carlos Pérez Clement diu lo ve difícil, pero tres puntos contra el Eibar, uno en Las Palmas, uno en Getafe, 3 contra la Real Sociedad. Em, David Amigo Moyo, Diuser contra Ibar y Las Palmas, Getafe y Las Palmas. Y la regla como mucho el empate. Ahí, así está el equipo, desgraciadamente. En Dios Se se a llevar en casa ganamos. Luego sacar algún empate si se puede fuera contra Getafe y solucionarlo. Y el resto que Dius, San Pablo un dos entrenador, Pellegrini Merín del City no se conformaría en cualsevol plantilla. B. Em, está estaba mirando, metiendo toda la espada hacer números. Estaba tirando El Altabais. Eh, primer per a mi i excepció de que Carlos, José Miguel i Leia dir que contrari la pròxima jornada és decisiva perquè te vas a jugar contra un equip que està un punt per baix de tu, que és Las Palmas i perquè juguen divendres Rayo i Getafe el Betis juga contra l'Atlético el Depor va a canxa del Celta el Granada canxa de l'Atlètic l'Espanyol a la del Màlaga i el Llevant juga contra l'esporting. Dels últims 5 classificats, 4 juguen entre ells i un juguen en Mamés. Mm. O sigui que si, jornada... si és a guanyar el partit o a fer les coses bé, aconseguís guanyar el camp de les Palmes, de les Palmes uh -huh. pues després tens l'aval o tens aquests punts de més, si va la, la redundància de que la resta s'enfrenten entre si y, y sumen ahí, molts. Iba, no, y, y otro, otro de los problemas es se enfrentan entre ellos por lo que uno de los dos sumará tres puntos, a no ser que todos empaten. Pero teniendo en cuenta que siempre se hay, uno que cae ah, más, pero hay cuatro que te pueden sacar tres puntos si tú no ganas. Entonces es peligroso de eh, eh, no ganar. Esa ¿eh? es la tónica que han en atender... esta, esta jornada es de veras que es especialmente mm. importante... lo que estaba comentando Manolo, <laughs> ...pero es que han en atender esa tónica... ...porque al final estos X que están chuándose el descens han de también a alguns en el grass, han de jugar entre eis. I, to, I pràcticament tots els equips estan ahí buscant cada un el seu mm. objectiu. Perquè d'ací al final de, de Lliga el que jugué contra l'Atleti de Bilbao, Sevilla, eh, Celta, va tindre-lo sí. molt fotut, perquè estan jugant estan en Europa. Yo creo que en el caso de, que... en el caso de, de Las Palmas es, es un mm. partido también muy, muy particular, porque en Mestalla el baño que le dio Las Palmas al Valencia fue, fue de escándalo. El Valencia necesita eh, fuera de casa. Pero en Mestalla, ¿cuál? en Liga, en Liga. En Liga, No, yo en Copa en buena parte del partido también. pero, pero en Liga con Vicente Gómez, Roque Mesa y recordar la que tiene al final del partido Araujo, que saca Chaume minuto 88, minuto 89 paradón brutal de Chaume que, que, habría sido habría significado la derrota. En Copa fue 1-1 y debió ganar Valencia. No, no, totalmente, totalmente. Eh, yo creo que al final Quique Setién eh, ha hecho un grupo tan compacto. Eh, Las Palmas eh, le vemos que ha ido el, Madrid allí al estadio de Gran Canaria, ha ido el Barcelona. todos los equipos que van sufren para ganar los partidos. tiene un estilo muy determinado y al Valencia no le sienta nada bien ese estilo. Yo, yo, voy a decir una, yo voy a decir una cosa. El problema del Valencia hoy es deportivo. Yo hacía una, una en la contra de hoy. Mm, decía, no tengo ningún ánimo de... No, tengo ningún ánimo de defender a los futbolistas, pero mm, en Valencia hace falta una figura que... Mm, un cambio de modelo y alguien que salga a poner mm. pecho a quitarle presión a los futbolistas. Y si tiene que ser García Pitas, que le den poderes para ello. Que salga a quitar presión a los futbolistas. El modelo que tiene el Valencia ahora los jugadores son el pim pam pum de la feria. Y si ganan buenos y si, y si pierden muy malos. Y eso no es bueno. No, no, pero es Eso que no es bueno. Alguien tiene que salir a poner el pecho. Pero Y no estoy reclamando la figura de Amadeo Salvo, ni mucho menos. Yo creo que Amadeo Salvo Rufete son pasados. Pero que la estructura que tienen que hacerla tiene que servir a esos efectos. No, Lai Jun, ni Kim Koch, ni nadie sirve para ello. Los futbolistas no pueden estar bajo esa presión y ahora menos. Ahora quien sale del club a quitarle presión a los jugadores que Vigara me miran cada con se si hecho dos los que hemos han hasta ahí. Sí, però... Hòstia, m'estaves llegint... Però són els que ens han de traure, Vigara. Ja està clar. Ja, per això... Perquè per si anem a un divisió, i se'n man, eh? Eixa és la discussió que tenim jo folgado, eh, folgado jo demà en el patio de Superdeporte. Hay que ser utilitarista. Si tu això m'ho dius al principi de temporada, pues, encara inclús podria entendre's, no? de dir, hòstia, és de veres que fa falta una figura, és eh, de veres, fa falta una figura que és el mateix entrenador, el mateix Simeone, el mateix no sé què, si té personalitat, assumir si se va fer. Fa cinc anys, quan, o quan vingué Valverde això ho fent al vell de soldado, que no, tinc, que, no té per què ser Amadeo Salvo, no estic dient, no, no, no. Sí, és de veres, però... Fa, fa uns anys ho feu al vell de soldado, en l'àtima diu fa Simeone, en l'àtima mm. diu fa Simeone, quan estava Salvo ho feia Salvo, eh, vull dir, cada vegada dependiendo de quién es la figura. En el Villarreal local ninguno, yo fue el presidente No, no, eh. son figuras que fiquen el pit y, y lleven presión a Y gente como Bruno... Siga el... director deportivo, o sea lo que sea, Pero tú ves gente como Bruno en el Villarreal y, No, no, pero cuando todo enfoca mal, sale el ah. presidente y da la cara. Que sale el presidente del Villarreal a dar la cara, eh ¿eh? Pero, ¿Entiendes? Yo lo que o a lo mejor cuando estaba Rufete, o salía Rufete Ayala y fue una, entrevista o no sé qué, y eh. Pero una pues Ayala, tú. Pero ahora, ¿quién? Pero también es que hay jugadores... Y los jugadores no pueden estar permanentemente vigilados, tienen que estar tranquilos, que tienen que ganar partidos y, les puede... Les puede la presión. Les puede la presión. Se van de los partidos. Sobre lo que dices, yo estoy totalmente de acuerdo, Carlos, pero hay otro tema y es que hasta la fecha, sin ellos sacar el pecho y sin decir aquí estoy yo, han estado muy cómodos en determinados momentos. Porque en la época en uno, los palos se los llevaban uno cuando perdían o cuando hacían el ridículo se lo llevaban uno. Ahora les ha venido al pelo que sea Gary Neville el que muchas veces se los ha llevado. Lo que pasa es que al final, después de tanto tiempo, los jugadores también se han Pero llevado. Pero es que hay una cuestión ahí. de esta historia, y además, yo creo que ho vaig publicar fa molts mesos, eh, y creo que el primer puesto lo vas a publicar es en Superdeporte, eh, eh, quan, tota, quan comença tota la història jo vaig dir hi ha futbolistes que viuen molt còmodes darrere de la impopularitat del uno. Vull dir, a la fi és cert, i a la fi, demà, i és del que discutim Folgado jo demà en Superdeporte, en, quan s'encarem en, en Superdotges dimecres, dimecres, és si n'hi ha que comptar en tots o n'hi ha que prendre matrícules i jo sóc dels que dic que hi ha que prendre matrícules que jo en el meu vaixell vull el que reme el que no remo dir quin és, dia, quin, és interior dret, quin és el millor interior dreta que té la plantilla a hores d'ara Sofian Feguli però quina és la implicació de Feguli zero quin és el rendiment per tant zero vull dir per a mi els cinc tios que l'altre dia se van a una sala a veure el partit per a que no es xiule la... si estàs amagant de la tribuna sense jugar vaig a confiar en que tu dones la cara per salvar-me, en això sí jo no conté s'ha acabat. Va ser dit d'una altra manera, al final en, en, el club és una empresa i l'Aijun és una financiera espectacular, però en un club, com en un diari, un restaurant, en un taller, però gràficament, fa falta un capataz. Mm. el capataz en súper te pots imaginar qui és ¿no? <laughs> <laughs> ¿Vale? Que te lo diga Pablo Leiva, però un ovaixet així... Sí, sí, de grosset, <laughs> eh? vale? Falta algú que quan té que pintar la cara no li la pinta, nano. I diu, eh, ah, has, tu, tu, és un fenomen lo de que ho has fet avui, però fa falta... Però l'Aihun no aguanta el cara a cara, l'Aihun no té el valor, ara dir una barbaritat, de dir-lo això cinc votos per cada alt. Qui és? Un capataz? Té que haver un capataz, algú que mare en el dia a dia, és ese que fica el pit, és ese que és el Belda, si haguera segut el Belda, diria que vosaltres aneu a quedar ahí, tots per cada alt. I eh, tots els Borinots i jo sabeu el partit alt o Simeone, o Salvo en el seu moment, i, i parles noms que hem tingut recentment. Mm -hmm. No sé qui, el que t'ho dir, o Fernando Rocha en el Pilar Real. Però què fan això mirant el partit ahir, tio? Però m'estic ficant nerviós de pensar-ho. Sí, Però això ho té que dir algú, i això no n'hi ha en el València ara. Se demostra la implicació, Carlos. Sí, sí, home, això té molts, té molts, home, té moltes lectures paral·leles. si tu t'estàs amagant sí. perquè no vols que te xulen sense jugar en la graderia ¿Cómo vas a esperar yo de tú que dones la cara en el campo con Bingen Tortes? Pero, de verdad creemos que no hay nadie. Carlos, de, verdad ¿no creemos que no hay nadie en el vestuario que piensa estos que hacen escondiéndose. Sí. Mm, los vestuarios vestuarios lo son muy complicados cuando la cosa va mal, ¿eh? Sí, correcto, cada no, no, digo, no, digo, que lo digan. Si no hay un líder, mira. No, digo que lo digan, digo que no hay nadie que lo piensa. que Neville, aunque obviamente Valverde es infinitamente mejor. Pero Valverde cuando llegó, y eso te lo digo yo porque esto me lo ha contado mi Braulio, a todo lo pasado, no pidió fichajes, dijo, quítame a, a Si me puedes traer bien, pero antes que traer, quiero que me quites a Gago. ¿Y qué hizo Simeone antes de fichar a y Y, fueron al, al y, fue, y soldado y dijeron, ya está la bandera. Y todos detrás, porque Jonás, Vanegan Company, parejo que iban a hacer. Porque con Albelda, tú nombras a Albelda socialmente en Valencia y se divide el valencianismo. Pero en un vestuario de futbolistas profesionales, Albelda lo respeta a todo el mundo. Y, y, Valverde en ese sentido lo tenía mucho más fácil, porque salieron Albelda y soldados de prensa y plantaron la bandera. Hay que acordarse de aquellas ruedas de prensa, ¿eh? Soldado y Albelda. El que no quiera estar, que no esté. ¿Quién ha dicho eso aquí? Ningú. 12 i 53, vinga, l'última pausa. jugadores tapándose en el palco. La última pausa, que si no, no arribe Y te vas a desvirar los números que a lo mejor te dicen una miqueta alucinada. Carlos, ahora venga. A los amantes de hacer fotos profesionales, aficionados y estudiantes de fotografía y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Honda Center Auto, concesionario exclusivo de Honda en Valencia. Visita nuestras instalaciones en Avenida del CIR 77 y Eduardo Bosca 13 y conoce todas las novedades de nuestra marca. Y aprovechate de nuestras importantes promociones. Center Auto es Honda en Valencia. Honda, The Power of Dreams. Center Auto. Tranquilo tu coche no se ha averiado, pero si no vas en un Toyota, este ruido podría haber sido real. Ahora descubre la fiabilidad de la nueva gama Toyota Yaris desde 9.400 euros gracias a Paper Drive. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Valencia en Valencia Capital y Paterna. Cambiar tus neumáticos es muy, muy, pero que muy fácil. ¿Qué por qué? Pues porque ahora con la operación redonda de Peugeot tienes un 70% de descuento en el segundo neumático. Y además, te regalamos 10 euros en combustible por el cambio de dos neumáticos y 20 por el cambio de los cuatro. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Si te agrada el Sport esta es la tegua cita Sports Sports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. 12 i 53, resten 7 minuts per a la fi. Atenció. Malos números esos, Manolo. Eh, a mi m'han cridat l'atenció, Carlos, te, te ho dic de veres. Estava mirant del... Tu, què estàs mirant? Ara, ara quan te... Pablo Leiva, Farolango, <laughs> què Farolango Ell està mirant per després fer-se la seva... Eh, estem parlant molt del desastre que és la defensa del València, de que sempre encaixa pilota parada... Va de sacar números de, que, de la de, defensa de Paco Gémez. De que els últims, no, els, els últims tres partits en casa del València és que ha encaixat 8 gols en Lliga. Paco Gémez no es tranquil·litza mucho más. Però sí. jo mirava... Va rajar, va rajar. El València té 36 gols en contra. El València és el setè equip menys golejat de primera. Només han encaixat menys gols que el València, Madrid, Barça, Atlético, Villarreal, Sevilla, que està a un gol, i Màlaga. El gol està el problema. El problema no és que el València encaixa gols que encaixa, però ja veieu que està entre els set equips menys golejats de primera. El problema és que el València no li fa un gol a l'arcoiris. El menys gols que el València, que du 33 a favor, només tenen a menys estan Llevant, Sporting, Getafe, Granada, Las Palmas, Betil, Betis, Espanyol i Màlaga. Una pregunta, tots els que tenen menys, menys gols que el València estan perdant del València, no? a favor o en contra? En contra. Es sí. que Telem están todos, todos pelando de Valencia. De hecho, mira las estadísticas se pueden interpretar de, hecho, de muchas maneras. Todos. Pero a mí el principal problema de Valencia, opinión, mm. es que le fan gols. De hecho, les, que no. Oye, oye, yo creo que 36 no es una cifra exagerada en primera división. Yo creo que es un equipo desestructurado. Eh, pero, un equip, un que... pero a ver, este equipo... Un equipo... que está mal fet. El pasado, por ejemplo, eh, el año pasado Eh, eh, jo què sé, me'n recordé a Mustafi pujant, marcant gols, no sé què... Perquè la pilota que... para dar un arma a favor. Clar, I Mustafi n'hi va, va fer 5 o 6 i també n'hi va fer 5 o 6 més. Però és que se mos oblidat ja no, treballar... No, tu vas una explicació, Vigana, perdona, tu, el millor defensor a valor parat del rival, a qui marcava? Otamendi. Ah, claro. I el, estava, i el segon millor defensor està preocupat per Mustafi. La conclusió és que al final sempre n'hi ha alguno que és mal defensor marcant a ell. Ara, el teu millor defensor ja t'anul·la Mustafi. Mm. mm. Entonces, en la gradació, pum, pum, pum, ya, te, ya son superiores. No, pero también hay otro, otro punto y es... Eh, Carlos, cuidado, eh. Este o sea, Valencia... un experto en estrategia con Miki, no, hay, no pero, hay, no, pero, pero, este pero Valencia... Es que Godín ahora marca a, a, Otamendi. Y por lo a Mustafi, ¿quién marcaba? No sé, Raúl García, no, es que ahora Godín está marcando a Mustafi. No, pero Carlos, también hay otra cosa y es el Valencia de Neville. Es un destino que mejor que mejor Manolo, maneja la estrategia de España. Eh, eh, en fútbol y en fútbol sala. Y no, y no, y no Te voy que se tenga el concepto. Eh? también los lanzadores del Valencia... Eh, Seguro que son muchas más cosas. No, no. luego, al margen de eso, Pablo, tú, te, tú te paras a mirar, porque yo en, en, muchos partidos en la 97, eh, en el 97 del partido he dicho cantidad de ocasiones mirar el tío que lanza la falta a ver si hace algún gesto. ¿Sabes els millors corners que he vist ja saps en els Que ni uno. que tira Danilo. Pero, porque, pero no porque estiguin ben vayas, sino porque Danilo te mol millor colpeix de pilota parada Pero es que yo... Que la resta. Eh, cuando decía lo de Otamendi es... cuando tú pierdes a Otamendi, no es que solo pierdes a Otamendi, es que encima pierdes un poco de Mustafi. Claro, no, no, totalmente. marca mejor Pero, por ejemplo, Adelante es un, jugador alto. Sí, sí, pero que, será muchas más cosas, evidentemente, Pablo, no solo eso. Yo, yo quiero decir una cosa de... Eh, yo durante la temporada me llegué a desesperar y borrarme de Danilo y, mira, no me tenía que haber borrado, ¿no? Pero los fichajes de Danilo y de, y de, y de, y de demuestran que Valencia lo que ha hecho es fichar caro, pero no fichar mal en sí mismo, porque yo no creo que... los que en cara no están preparados, pero que pueden arrastrarlo Claro. Danilo lo que nosotros tenemos que tener es, si nuestro Danilo, nuestro carne cuando no está, cuando no está Tiago, eh, está, está Augusto Fernández, cuando está Javi Fuego, que este no sé quién, pero no, es que nos vamos de uno al otro. el Atlético Madrid tira Augusto Fernández y el titular. Danilo Carlos es un fantástico jugador. Un no sé si será para tanto. El problema es voy a decir una cosa, cuando me estoy ahogando, hmm. Danilo ha salido y ha dado la cara. Sí, sí, totalmente. Cuidado, ¿eh? Con 20 te voy, a, poner otro que me estoy ahogando y hay dos que han renovado que se esperen, ¿eh? Que la que les va a caer. Y se amaguen. Pero te voy a poner otro ejemplo. Y, cuando me estoy ahogando, el niño da la cara, ¿eh? Es, es Él y Santimina. El, el ejemplo es eh, diferente, para eh. que me entiendas. Pero el, el líder del Barcelona en el centro del campo, ¿quién es? Busquets. Pero el que mana es un tres. No, no, pero una vez cada cuatro partidos, una vez cada cinco, pues coge Luis Enrique y le dice, Seri Roberto, tú juegas titular y Seri Busquets descansa. Si eso pasa con Danilo este año, Danilo, ah. habría rendido. Lo que pasa es que no le puedes decir. En la jornada 2 eh, no puedes pasar a la derecha. Tú eres de titular Valencia. y tú tienes El que día del Rayo le agarra al bau pobreta Jim Valleca que no sabía dónde ah, estaba. No, eh, y en Mestalla a, a, a, la jornada següent contra el Depor en Mestalla ple. Claro. No, sabía dónde estaba y i n'hi ha que anar descongelant-lo poquet a poquet. Senyors, ens quedem sense Tienes José Miguel Vigara de Levante, muchas gràcies. Buenas noches. Pasa buenas Pascues. Vamos a has parlar, Vigara. Carlos Post, muchas gràcies i pasa buenas Pascues. Igual, això, igualmente a tots. Y Pablo Oliva, gràcies i pasa buenas Pascues. Hasta otra, muchas gracias. Senyors, ja ho sabeu, demà 3 meses 4, Levante Televisió, el murciélago amb Vicenç Sempere. Demà tornem en la ràdio a les 11 i mitja. Acaba Esports 97. Comença la nit. Gràcies, adeu i fins demà. Confesamos las miserias al vecino que se aloja en el asiento de detrás, confiando en que nos diga, mira chico, a mí me pasa lo mismo, duerme ya. Oh, oh, oh. oh la cara